вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у тэма чарнобыля праз 20 гадоў пасля катастрофы адгукнулася ў беларускім грамадстве тэмай прымусовага публічнага пакаяння рэктары універсітэтаў вымагаюць ад студэнтаў пакаяння за ўдзел у акцыях пратэсту на плошчы 19 25 сакавіка калі тыя не пакаюцца іх выкінуць з вучобы за чарнобыль ніхто не пакаяўся як ніхто не пакаяўся і за сталінскія рэпрэсіі ды іншыя злачынствы два стагоддзя што нібыта апраўдваліся ідэалогіяй І гэта, дарэчы, галоўны матыў, які тлумачыць паводзіны сённяшніх рэктараў. Яны перакананыя, што ідэалогія вышэй за ўсё, за канстытуцыю, якая забараняе такі вось прымус да пакаяння, за сумленне, за праўду і чалавечнасць. роля пакаяння ў хрысціянскім грамадстве вельмі важная. Усе мы грэшныя і душа ачышчаецца ад граху шчырым пакаяннем. Прафанацыя таго пакаяння, да якога змушаюць нашых студэнтаў, пачынаецца з прымусу. Значыць, яно ні ў якім разе не можа быць шчырым. І нарэшце самае галоўнае, у чым заключаецца грэх, ад якога трэба было б ачысціцца у тым, што ты дамагаўся справядлівых выбараў, праўды, перамен. Месца пакаяння ў нашым жыцці гэта індыкатар, які дакладна вызначае стан грамадства і тое, куды яно ідзе калі перамагаюць сілы добра пакаянне не можа быць прымусовым а калі яно такое значыць верх узялі сілы зла і грамадства рухаецца да свайго страшнага суду На радыё свабода ўжо гучала думка пра тое, што прылюдыя сталінскіх рэпрэсіяў таксама былі прымусовыя масавыя пакаянні. калі немцы на дзяржаўным і ўсенародным узроўні пакаяліся за злачынствы нямецкага фашызму за тое што учынілі іхныя дзяды і бацькі нацыя адчапілася ад свайго страшнага мінулага і пайшла наперад з чыстай душой калі беларусы усім народам не асудзілі чарнобыль яны застаюцца быццам прыкутымі да яго залежнымі ад яго несвабоднымі ад яго у першую чаргу маральна галоўная праблема чарнобыля праз 20 гадоў пасля выбуху не ў экалогіі і хваробах і нават не ў тым што жывучы ў эпіцэнтры ягоных наступстваў мы пра яго нічога толкам не ведаем а той забыліся праблема ў тым што мы ад яго не адчапіліся не адарваліся ў нейкі рацыянальны нармальны прагматычны свет Ён працягвае чадам сядзець у нашых душах радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра чарнобыль за які не пакаяўся ніхто у Чаму ўжо 10 гадоў нашы чарнобыльскія шляхі разганяюцца амонам? Чаму гэтае мерапрыемства ўсеагульнага ачышчэння ад Чарнобыля вызвалення ад яго разглядаецца не як патрэба ўсёй нацыі і ўлады, а як апозіцыйная акцыя невялікай часткі народу чаму тыя вучоныя якія маглі б даць поўную інфармацыю аналізаваць і дыскутаваць чаму і яны ў лепшым выпадку загнаныя ў апазіцыю якая ў нашых умовах азначае падполле а ў горшым у турму замест таго каб думаць пра чарнобыль які ён ёсць мы адчуваем страшны душэўны дыскамфорт от непрозрыстой политики владов, отсутности информации и имкнения душить наши духовные порывания. Бо что есть чернобыльский шлях, как неодейственный способ национальной психотерапии, эмоционального выплеску, без якого человечая супольность рассыпается на депрессивные одинки, которые одно тяжко уздыхают, отчувающие свою осудженность на марный, неведомый, і яўна нешчаслівы лёс. Можа быць, з Чарнобыля і пачаўся наш страшны суд, які ўсе гэтыя 20 гадоў набухаў у душах прагаю яснасці і парадку. Не навукі і гармоніі, а менавіта яснасці і парадку жалезнага кулака, які павінен нарэшце сплюшчыць гэтыя надакучлівыя і непрыемныя варушэнні ў нашай народнай душы. тыдні ў Мску адбылася прэзентацыя кнігі Чарнобыль. Вялізны фотоальбом з сотнямі здымкаў і старонкамі звестак пра ўсе бакі мінулага і цяперашняга жыцця гэтага рэгіёну. Аўтар праекту фотамастак і этнограф Дзяніс Раманюк, які неаднойчы ўдзельнічаў у нашых перадачах, паспрабаваў да двадцатых угодкаў аварыі сказаць пра Чарнобыль ўсё максімальна ўсё каб кожны хто возьме ў руки гэтую кнігу на беларускай ангельскай нямецкай мовах атрымаў поўную карціну наколькі поўная яна можа быць на сённяшні дзень тут вясковыя вуліцы якія ўжо не ўгадваюцца настолькі зараслі дзікім лесам тут кінутая хата у якой на вас ашчэрваецца новы яе гаспадар воўк тут неверагодна прыгожыя краявіды поймы прыпяці тут ручнікі маляванкі і вышыванкі якіх цяпер ужо не робяць нідзе ў свеце тут старажытныя абрады і промыслы тут падрабязная гісторыя аварыі і мапы якія ўражваюць сваёй нелягічнасцю паводле ўзроўняў радыяцыі і колькасці адселеных ды пахаваных вёсак найбольш пацярпеў рэгіён на поўнач ад гомеля а зону зрабілі толькі на поўдні Нарэшце тут людзі зоны і анкалагічна хворыя дзеці зоны, тыя, якім пашчасціла выжыць і тыя, якім не. Радыё свабода вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра Чарнобыль, за які не пакаяўся ніхто. карціна намалявалася, але разам з выхадам гэтай кнігі стала зразумела, што ў нас беларусаў няма агульнага чарнобыля. Такога, які б мы маглі разумець аднолькава і ад духоўных наступстваў, якога маглі б такім чынам вызваліцца быццам улада наўмысна раздзяляе народ, так як аддае чарнобыльскі клопат на водкуп апазіцыі і так як расколвае з дапамогай амону чарнобыльскія шляхі. І так як рассяляе чарнобыльцаў з заражаных тэрыторыяў не цэлымі вёскамі, а раскідаючы адну вёску па розных паселішчах, каб не надта кідалася ў вочы статыстыка смерці у выніку у кожнага чарнобыль свой. Вось некалькі чарнобыльскіх гісторыяў, якімі я праілюструю гэтую думку, а вы паспрабуйце, як той казаў прымераць гэтыя гісторыі на сябе. Пісьменнік Барыс Пятровіч сам сябе называе чарнобыльцам. Я тады працаваў гомельскай праўдзе, жыў у гомелі і памятаю, што 26-27 это былі выходныя і на 27 мы паехалі да цешчы 30 кіламетраў ад гомелю на лецішча садзіць бульбу. Пасадзілі бульбу. Дзень быў сонечны, вельмі цёплы, прыгожы вясна. жонка нашчыпала першага шчаўя, цыбулькі, якая толькі наклюналася. Прыехалі дамоў, а я дужа люблю шчаўёвую борш у нас так называюць. Жонка наварыла. Я прысеў на кухні, включил замежные голосы. Тогда была такая мода слухать радио, откуда тогда еще можно было черпать некую информацию. Покрутил ручку, настроил на некое нечто незнаемое. Не «Свобода», не BBC. И там сказали, там я впервые почул, что отбылась авария, а докладнее не быто на вот выбух на Чернобыльской атомной электростанции. И настойливо раяли всем тем, кто живе неподалеку, сделать йодотерапию, что такое не ведал, что это такое йодотерапия. И ни в каком выпадку не уживать ни молодой цибульки, ни шауя, ни козеленева. И тогда я взял этот борщик, отнес у прибиральную и вылил, страшно шкадуючи, обзробленным. Так это было 27-го красовика, а 28-го мы вышли на працу, панядзелак звычайная газетная цякучка трэба рабіць тэрмінова першамайскі нумар трэба пісаць э, рэпартаж э, з першамайскай дэманстрацыі рабілася гэта заўсёды загадзя і неяк у Э, забыліся мы пра чарнобыль пра гэта па тэлебачанні па радыё не было ніякой інфармацыі абсалютна першага у гомель адбылася дэманстрацыя з піянерамі з дзеткамі і пра чарнобыль сапраўды пачулі мы толькі недзе пад вялік дзень 4-5 траўня прыблізна ў гэты час пачалося адсяленне на гомельшчыне на роўля хойнікі брагін у навучыўся пісаць пра гераізм тады адбылася першая моя публікацыя у камсамольскай праўдзе што для правінцыйна журналіста нібыта было за гонар на той час але мне сёння мне сорамна за тую публікацыю таму што пісаў я пра мужнасць гомельскіх камсамольцаў якія вахтавым метадам працавалі на праполцы буракоў на полях калгасаў якія былі адселеныя і ўрэшце рэшт э, гэтая зона трапіла за калючы дрот але у радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра чарнобыль за які не пакаяўся ніхто сталы ўдзельнік вострая брамы зміцер бартосік згадвае сёння пра чарнобыль такой вось гісторыі першага беларуса які не меў ніякага комплексу з нагоды сваёй прыроднай мовы я сустрэў напрыканцы 80сятых на валагодчыне у страйбаце дзе два гады дзеці розных народаў узводзілі будынак мясцовага кгб шараговец Сергей бардышаў вядома не быў ніякім палітычна саспелым нацыяналістам ён не мог нічога ведаць ні пра пагоню ні пра бел чырвона-белы сцяг і і моваю сваёю ён ніколі не дэкляраваў сваю беларускасць. Ён быў абсалютна здаровым ва ўсіх сэнсах чалавекам. Нават ва ўмовах савецкага страйбату, які больш быў падобны на сярэднеазіяцкую зону, чым на чырвоную армію. Сергей Бардышаў заставаўся чалавекам натуральным. Яго нельга было назваць прыгажуном мужчынам у тым апэрэдкавым сэнсе гэтага слова. Але ён быў мужык прыгажу, чыгун. Моцна збіты торс, дужыя рукі, магутная шыя і галоўнае шэрыя добрыя вочы. Гледзячы ў іх, заўжды хацелася ў адказ усміхнуцца, расказаць анекдот, прапанаваць цыгарету, адным словам зрабіць што-небудзь прыемнае для такога прыемнага чалавека. Ён быў з той нярэдкай у Беларусі пароды людзей, якія цалкам натуральна глядзяцца і за плугам у грубай кашулі і з келехам шампанскага ў смокінгу на высокіх прыёмах. Сярога бардышаў з вёскі галузы. больш за ўсё я любіў слухаць ягоныя ўспаміны пра тое, што Дзімон, якая гэта была вёсачка. І далей на мове прашчураў ішоў жывапіс кожнага куточка і ракурса, які сярога меў шчасце запамінаць ад моманту свайго нараджэння. З ягоных апісанняў галузы паўставалі ледзь няраем зямным. І гэта не была салдацкая туга парадзіме гэта была ностальгія іншага, больш высокага гатунку. Справа ў тым, што вёска галузы ў 86 годзе падпала пад чарнобыльскую дэпартацыю. Чыстае месца былым галузоўцам знайшлося за 20 кіляметраў ад радзімы. Дарэчы, Чарнобыль у нашых размовах узнікаў толькі з гэтай нагоды, загубленай вёскі галузы і зразумела галоўную тэмаю размоваў быў дембель які набліжаўся з кожным днём і з кожным днём гэтае казарменнае слово набывала моц і чароўнасць казачнага сімсіма бо за ім открывалася нешта неверагоднае жыццё суцэльная самаволка без анучаў і казармаў дзе за абрыдлым кпп усе шляхі адкрытыя выбірай любы і не памылішся але і дзембелі ў нас былі розныя. Бо я, чый адрас нядомы не вуліца, мучыўся праблемай выбару шляху паміж ніжнім Ноўгарадам Масквою і ледзь немагаданам. А ўсярогі выбару не было, толькі радзіма, але ж не галузы, і гэта была драма. Радыё свабода, вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра Чарнобыль, за які не пакаяўся ніхто. Калі ў 1991 я вяртаўся ў Беларусь, я вяртаўся не толькі да маці, да школьных сяброў і да армейскіх прыяцеляў. Я заўжды памятаў пра чалавека з вёскі галузы а навярнуўшыся ў беларушчыну згадваў яго ўсё часцей і разам з тым адцягваў свае пошукі. Мне хацелася, каб сустрэча была ў чыстым жанры. Былыя сябры аднапалчане сустракаюцца праз гады, каб узгадаць у новым жыцці сябе колішніх. Сівы пісьменнік у рагавых акулярах і мудры селянін з глыбокімі зморшчынамі на твары. Вось такой літаратуршыны мне хацелася дадаць у рэальнае жыццё жыццё. Таму я і адцягваў пошукі свайго саслужбоўца на гады. Я нават песціў надзею на выпадковую сустрэчу, што было б самым удалым паваротам. Але менш за ўсё я чакаў ад лёсу наступнага сюжэту. назад падчас прыступу ностальгіі па прымінулым юнацтве я пазваніў у даведку краснопольскага раёну і запісаў тэлефоны ўсіх тамтэйшых бардышавых. Набраў першы нумар, На тым канцы дроту адказала нейкае дзяўчо. Я спытаў, ці не тут жыве Сергей бардышаў. Папа давно умер, адказала дзяўчынка. Я зразумеў, што патрапіў не туды і ўжо збіраўся прабачыцца і развітацца, зазначыўшы, што ён не мог давно памерці, ён нават у войску служыў нядаўна, нейкіх 15 гадоў таму. Да, адказала дзяўчо, служыў, недзе на северы, А умер даўно, два года назад. Я не памыліўся. Гэта быў яго дом, я гаварыў з ягонай дачкой, пасля пагутрыў яшчэ з яе маці, сярогавай удавой. Ён быў такім самым, як і ў войску, вясёлым здаравяком, жыццялюбам, а памёр вельмі хутка. Дактары, як адпіску, пастанавілі прычынаю смерці сардэчную недастатковасць, што ў выпадку сярогі гучыць трагікамічна. Прычына ягонай смерці вядомая і без іх. Ён быў асуджаны яшчэ ў 86, і два гады таму прыгавор быў прыведзены ў выкананне. Вось такая атрымалася жыццёвая гісторыя. Але чаму менавіта ён? І колькі яшчэ такіх прысудаў чакаюць свайго выканання і за што спадар Бог такі добры да гэтай зямлі і яе людзей. Напэўна, адказ на гэтае пытанне ёсць. Ён, напэўна, ужо вядомы Сергею Бардышаву, калі-небудзь ён адкрыецца і нам. апошняя чарнобыльская гісторыя пра слівы і добрага дзядулю барыс пятровович у Паколькі там жылі мае бацькі, то мне даводзілася бываць даволі часта хойніках. Ну, ось такая карцінка мнедзе канец ліпеня пачатак жніўня. Я іду па горадзе, а год быў э, вельмі ўраджайным, асабліва на вішні слівы. Я памятаю, што проста над вуліцай звісаюць галіны, якія ажно ломяцца ад такіх прыгожых, такіх смачных сліў. І мне захацелася падскочыць і сарваць адну сліўку. Я падскочыў, сарваў, э, азірнуўся і бачу, стаіць дзед і назірае за мной. Я ўяўляю, што калі б гэта было раней, як бы ён адрэагаваў на гэтую сітуацыю. А тут ён убачыў, што я трошкі нібыта зніякавеў і он кажа еш сынок <laughs> еш еш так добра. А я заціснуў гэтую сліву ў кулаку, так пранёс яе потым я, я ўяўляю, якая там радыяцыя была ў гэтай сліве на той час. і я не змог яе з'есці. Яе просто пранёс і потым недзе выкінуў. калі б не радыяцыя шчодры дзядуля мог бы і дубцом пачаставаць няпрошанага гостя калі б не радыяцыя бартусік сустрэў бы свайго вайсковага сябра у чыстым жанры калі б не радыяцыя гэты спіс можна працягваць да бясконцасці бо ў кожнага з нас будзе свой працяг і свая гісторыя нехта з'ехаў з радзімы нехта страціў блізкіх а нехта напісаў кнігу у літаратуры і духоўнасці мы звычайна ўзбагачаемся ад таго, ад чаго страчваем у рэальным жыцці.